Ekainaren hogeita bostetik joan den igandera, Euskal Diasporako hogeita mazazpigazte Euskal Herrian barna ibili dira, herrialdea ezagutzen, haien erroekin konektatzen eta Euskara ikasten. Ateak ireki izeneko egitasmoaren baitan etorri dira, eta Gipuzkoako goierri eskualdeko familian bolondresen etxeetan aterpetu dira, Euskara kurtsoak lazkaoko maizpide barnetegian izan dituztelarik. Batzen, Euskal Komunitatearen proiektu dinamikak eta Nabok Ipar Amerikako Euskaldunen antolakundeak sustatu dute ekimen aurrekari bat badu. Mila bederatzeron da irurogeita malau irurogeita mabost ikasturtean, Boisiko Unibertsitatetik oinatira joan ziren ikasle eta irakasle handana bat. Eta haien artean zen bertzeak bertze Dave Bitter, Boisiko auzapez bilakatuko zena. Estatu batuetako auzapez Euskaldun bakarra. Esperientzia hori 2008 iruko Euskal Herrian errepikatu nahian sortu zen ateak ireki laska hon izan nintzen joan den astean, nire adin inguruko hiru gazterekin estatu batuetan euskal jatorrikoa izateari buruz mintzatzen. Nirekin ditut Gavin Jean-Baptiste, egunon? Egunon. Nirekin dut Kali ere, egunon? Egunon. Eta nirekin dut Sam, egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Oso eskerrik asko. <laughs> eskerrik asko zuei, gu hemen hartzeagatik. Em, zurekin hasiko gara, Kabin Jean Batist. Aurkezten alduzu pixka bat zure burua, euskaraz, inglesez. Nahi duzun bezala, norzaren, nundik zato zen eta zure familia nungoa den Euskal Herriarekiko zer lotura duzun? Uh, nik ah, San Francisco uh, koa naiz, niz, ez da naiz. <laughs> eta, uh, eni familia, eni, eni aita, dide ama eta aita uh, orzaizeko adira. Ni maite hortzaize, bena faroa. Eta askotan egon zara, hortzaizen, ez da? Ez da zure lehen aldia Euskal Herrian, lehenago egon zara. Yes, many, uh, my... Ba, pasaditut nire familiarekin hortzaizen, baina zoritxarrez ez dut aien Euskaratik sobera uh, ikasi, baina ikaragarri maite dut Euskal Herria. Kaixo, uh, ni naiz, nevadakoa naiz, um, orain ordizia bizi naiz, mhm. Eh, bi aste. Eta eh, Euskal familia oso hatora dira. Uh, eh, bai. eta zure familia Markina Xemengoa, ezta? Bai, Markin Markina koa dira. Dira. <laughs> um, Nire familia estatu batuetara joan zen, hogei garren mende astapenean, hartzain gisa lanean aritzera sheep herder. Bueno, eh, ni sam naiz, eh, Sacramentoko naiz, eh, baino orain bizi naiz, eh, eh naiz. Eh, nire euska familia urrepeleko da. Eh, uh, nire birramatxiren ama, estatu batuetara mila bederatzen da bian joan zen. Baina nire familiak zoritzarrez kulturarekiko eta bertze senideekiko konexioa galdu zuen. Eta beti izan da nire ametsa Euskal Herrira etorri eta lotura berreskuratzea eta oso ongi pasatzen ari naiz, nire arbasoen hizkuntza ikasten eta jende bikaina ezagutzen. Nolakoa da, estatu batuetan Euskaldun edo Euskal Jatorrikoa izanik aztea? So, from birth... Jaio nintzenetik euskaldun bezala hasia izan naiz. Nire aitaren ama hizkuntza euskara zen eta Euskal Amerikar komunitatean hasi zen. Eta nire kasuan, bost urte ditudanetik euskaldantzak egin ditut San Franciscoko zazpiak bat taldean. Udalikuetara joan naiz, txistua jo, musean aritu, gauza euskaldun tradizionala anitz egin ditut. Denborarekin, ateak irekin hemen gurekin den jendea ezagutu dut. Oso lagun onak ditut hemen baita senideak ere. Eta komunitate honen parte izatea garrantzitsua izan da niretzat. Ona etortzean oso harrera ona egin digu jendeak, ikaragarria da. Joan den astean, Goierriko Euskal Dantza ikusgarri batean parte hartu nuen, eta banekizkien dantzak, ez nuen errepikarik behar, ederra izan zen, komunitatearen parte izatea hemen ere it's it's it's really great. I feel like a part of the Basque community. Yeah, I grew up um, feeling very Basque as well. I started Basque dancing when I was five. Nire oso euskaldun sentitu zazin nintzen. Txikitatik dantzatu izan dut eta nire izebak gure herriko euskal dantza taldea hasi zuen. Nebadan, 2000 garren amarkada astapenean. Beti maitatu dut dantzatzea, eta beti sentitu naiz biziki lotua nire erro euskaldunekin. Nire biziaren zati esanguratsua da, eta duela lau urte donostian ikasi nuen urtebetez, oraindik sakonkiago konektatuz. Eta esperientzia hau ere oso ederra izan da bai. Euskal Herriak besarkatu nahuela sentitzen dut. Guk beti jakin dugu Euskaldunak garela. Gure ama Euskal jatorrikoa da, eta nire anaia biski eta biok beti egon gara Euskaldun izateaz oso harro. Ez genuen estatu batuetan Euskara ikasteko baliabiderik ezagutzen txikitan. Eta beraz, frantsesa eta gaztelera ikasi genituen. Ondoren, etxepare institutuaren lana ezagutu dut eta oso lagungarria izan zait nire euskalduntasuna ulertzeko eta esploratzeko. Baina bai, kulturari buruz ikasten ari naiz hemen, jendearen gandik eta jendearekin, eta zorion naiz aukera hau izanik. Euskal Herrira etortzean, xok moduko bat izan duzue, Erra dut, transmititua izan zaitu zuen Euskal Herriaren irudia aski zarra dela imaginatzen aldut, zuen gurasoena, zuen aitona monena, zuen birraitona, birramatxiena. Izan duzu eolako xoko bat, ona iristean, ezberdina izan da hemen aurkitu duzuen herria kontatu dizueten horrekin konparatuz? Yes, yes, it was very shocking. I was, um, Bai, bai, aski harritua nintzen. Euskal kulturak estatu batuetan oso aldaketa gutxi izan ditu. Jendeak ara emigratu zuenetik hogei garren mende hasieran janaria oso tradizionala da, ohiturak ere, oso zaharra da guztia. Eta ona etortzean harritua nintzen, pentsatu nuen, oh, Euskal Herriak evoluzionatu du, modernoa da. Beraz bai, harritua nintzen eta ohartu nintzen denbora pasa dela bai. <laughs> Um, Ni xokatua nintzen, positiboki harritua, Nire kabuz ikasi baitut Euskarak ez dituela nahi initz soritxarrez, arrazoi ezberdinen gatik. Eta espero nuen, otoitz egiten nuen, nire familia Euskalduna izan zedin. Euskal Herriera etortzean Euskara entzun nezan. Eta, wau, ez naiz desengainatua izan. Euskara bizirik da, ongi da, eta ikaragarria izan da hemengo harrera familia Euskalduna izatea. Haien aurrak nire Euskaraz zuzentzea. Beraz bai, dena oso modernoa izateaz gain, nire familiaren azken irudia mila bederatzeron da bikoa baita, Euskara eta kultura bizirik direla ikustea zirraragarria izan da. Um, Niretzat, gure bizitaren zatirik unkigarrienetako bat bisitatu dugun lehen parlamentua izan da, gazteizkoa. Nik alako impostorearen sindrome bat nuen, euskal kulturatik urrun den Amerikar bezala, pentsatzen nuelako ez nintzela nire lekuan hemen baina lehendakariak biziki hitzartze eder bat egin zuen eta erran zuen lehen gauza izan zen denak garela haien anai arrebak, denak garela ongietorriak eta denak garela euskaldunak. Eta niretzat, ez dakit, oso berezia izan zen. For me, Udaoro estatu batuetan Euskal Udalekuetara joan ezazin nintzen. Eta bizi osorako ukanen ditudan oroitzapenak ditut. Lagun Euskaldunain nahi ezagutu nituen. Hemen zaharren naiz orduan lagun berriak egin ditut. Baina estatu batuetan, nebadan, Euskal Jatorriko jendea initz bada. Kafetegi batean lan egin nuenean, Euskal Dantzari baten marrazki bat nuen jarria paretan, eta konbertsazio gehi nagusia zen. Jendeak nungoan nintzen galdetzen zidan, eta Euskal Jatorri ez mintzo nintzen bezeroekin. Estatu batuetan ezagutu dudan Euskal Jatorriko edonorekin batasun konexio batukan dut. Elkarrekin ongi moldatu gara beti. Iñaki goirizelaia, zelaia, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore hoia da ateak irekiren sustatzaileetako bat. Garrantzia handia ematen dio berak, diasporako gazteek Euskal Herria bertatik bertara ezagutzeari. Gaur egun e, Ipar Ameriketan dagoen Euskal kulturaren aldeko e, azpiegitura. izango litzateke koñatiko programa hori gabe. E, hogeta mazazpi gazte horiek etorriko dira, baina non egongo dira gazte horiek hogei urte barru. Gazte hoiek hogei urte barru izango dira euskal kulturaren eta euskal herriaren aldeko pertsona aktiboak dauden tokian egonda. E, hori lortzen badugu, gainera harreman pertsonalekin, harreman e, sakonak euskal herriko familiekin eta euskal herriko lagunak izan da, ba, horrek e, balio du asko, asko. Iñaki goiri zelaiak aipatzen zuen, zuen etorrera hau importantea izanen dela datozen belaunaldietan Euskal Komunitatea estatu batuetan mantendu dadin. Ardura handia sentitzen duzue etxera itzultzean komunitatearekiko? Yes, very much so. Before coming here, um, there was the NABO convention. Bai, ardura handia. Ona etorria itzin, naboren berrogeita margarren urte urrena izan zen, Los Banosen, Kalifornian, naboko kide asko nirekin eta nire lengusuekin mintzatu ziren, eta ziguten itzultzean lan eta edapen handia egin beharko genuela, ateak ireki dinamika honek heldu diren belaunaldietan jarrai dezan, eta euskaldunagoak izan beharko ginela itzultzean. Eta erranien ados, poz handiz eginen dut. Presioa da bai, baina presio ona da. Um, bai, nik ere ardura handia sentitzen dut, baina pozik nik ere. Baina Euskal Herriaren eta diasporaren arteko zubiak lotzen laguntzea ohorea da beti. Oh, beti maitatu dut kultura eta dantza eta bar eta beraz poza handiz lagunduko dut zubi eraikitzen, izan hizkuntzaren bidez, kultura ezagutarazten edo edo nolaz. I am so inspired after being here and, and Oso inspiratua naiz ona etorri eta gero. Plazerra izan da Euskal Herriaren bizitasuna eta arrotasuna ikustea, baita arrotasun hori diasporako gazteongan ikustea ere. Planak baditut etxera iristerako. Iritxeta segidan Rocklandeko Euskal Klubean izena emanen dut, eta horretaz gain ardura handia dut nire familiarekiko. Nire familian bi kontinenteen arteko lotura izanen bai naiz orain. Uh, Just uh, to all the Basque people, thank you very much. I, uh, you know, Euskal Herritar guztiei mila mila esker. Estatu batu naiz, munduko beste puntan bizi naiz, baina urrunekoa izan arren nire deitura den iribarrenekin beti jakinen dut Euskalduna naizela. Eta Euskal Herri osoan zehar Euskaldun guztiek ere ni Euskalduna naizela pentsatzeak asko erran nahi du niretzat. Arro naiz kultura honen kide izateaz, ez dena Euskal Herrian bakarrik mundu osoan edatua den kultura da, eta beste belaunaldi batez kultura bizirik mantenduko dut nik eta zine egiten dut Euskarak gehiago ikasten saiatuko naizela. Basena fartarra ikasten agian, bizirik segidezan. Biziki konten naiz, komunitate honen parte izanik. Ah, Euskaldun izatea zarrona dago, eta... em, I'm eternally grateful. Betiko eskertua izanen naiz. Betiko eskertua Jon eta Eli nire harrera familiak idei, ateak irekiri, euskaldunei, gu ona etortzea albidetzeagatik, gure arbasoi buruz ikasteko. Baina baita gure arbasoen ondorengoei buruz ere, euskal herritar modernoak ezagutzeko. Nire begiak ireki ditu honek, eta ezin dut azaldu ze eskerronekoa naizen esperientzia hau bizitzeagatik. Nire anaia eta biok beti etorri nahi izan dugu ona eta hori egiteko aukera ukatea, bere omenez eta gure arbaso guzien omenez ez dut itzik. Mila esker. Um, yeah. <laughs> uh, mila esker Euskal Herria. <laughs> Um, I agree, it's just been such a beautiful experience and I feel so... Ados naiz nire kideekin, biziki esperientzia ederra izan da eta horea izan da, honen parte izatea uste dut ikaragarria dela euskaldunek eta instituzioek ematen duten indarra alako konexioak sortzeko. Uste dut dena biziki ederra dela eta biziki eskertua naiz hau bizi izanik eta hainbeste jende ezaguturik. Azken anekdota bezala, Samek ustekabean bere urepeleko familia ezagutzeko aukera ukandu bidaia honetan. Historio bereziki unkigarria sortuz. Berriako kazetari Jon Ordoñez zuen bere harrerako familian ordizian, eta samen lengusua den xalbat alzugara jure gazteari esker, mende batez moztua zen senidetza berreskuratu dute. Historio ederrau berria kazetaren webgunean eta sare sozialetan duzu irakurgai eta ikusgai. Eta guk ere eskertzen ditugu zalantzarik gabe kali, zam eta gabean, gure kultura eta hizkuntza Atlantikoaren bertzealdean edatzeko duten engaiamenduagatik.